sljedeće pitanje, znači, uh, bez selama, kaže, da li je ženi, da li je ženi obavezno da u namazu pokrije pete džilbabom ili je dovoljno da pete budu pokrivene čapama? Uh, u pitanju, znači, došlo da, da govori o petama, a u stvari, jel, uh, govori se u stvari o stopalima, jel, uh, ne samo petama, jel, ukupno o stopalima. Uh, ovo je stvar poznata, jel, mesela, ovo je poznata mesela e, o njoj sam detaljno sam na, obradio e, jedan tekst i napisao uglavnom rezime, rezime ove teme se vraća u stvar na, na poznato razilaženje uopće znači razilaženje među učenjacima znači učenjaci se u osnovi razilaze da li je e, pokri, razilaze šta je to stidno mjesto u namazu i da li otkrivanje stidnog mjesta u namazu kvari namaz, da li je šart valjanosti namaza ili je samo vađiv. Pa ko otkrije, e, otkrije neki dio stidni, e, stidni dio tijela u toku namaza, učinio je, znači, po, po jedno koji kažu da je šart, znači pokvario namaz, oni koji kažu da nije šart, nije pokvario namaz, nego je učinio haram. E, uglavnom, znači, e, znači, pitanje govori o tome e, da li je, znači, pokrivanje stopala u namazu, da li je ono obavezno, da li je vađib i kako su stvari pokri, na koji način, da li treba pokriti džilbabom ili treba pokriti čarapama, jel? To ako uzmemo da je vađib, jel? Prije nego se odgovori da li treba pokriti džilbabom ili čarapama, treba prvo znati da li je uopšte, da li je obaveza da se pokrije stopalo u namazu, da li je ženi obaveza da pokrije stopala u namazu, u normalnu stopalo oze i pete, jel? Uglavnom, znači, ovo je pitanje e, jako opsižno, o njemu se može držati nekoliko predavanja, jer je jer se nadovezuju jedna na drugu. Znači, prva, prvo, prva stvar je to, znači, e, da li je pokrivanje stidnog mjesta e, šart valjanosti namaza ili je samo vađen. Pa dio učenjaka kaže da je, da je e, učenjaka znači, kaže da je Da, da je vađi pokrivanje, a da u stvari nije šart valjanosti. Da ne spominje sad ovdje detalje, znači ko je u učenjaka Malik Šafija, na kojem su stavili, na kojem imam Ahmed Ebu Hanife, tako dalje, jer dog nas eh, no, eh, odvelo daleko. Uglavnom, e, pošto sam ja opitan ovdje, e, mogu reći da je ispravno da stvari pokrivanje stidnog mjesta, pokrivanje stidnog mjesta u namazu, ispravno da je to važiv, a ne šart valjanosti. A ne šart valjanosti, na to ukazuje e, jedan hadis, znači oni koji kažu da je šart valjanost, on dokazuju sa ajetom koji ima opće značenje. Ja ben i Adem, hudu, zinete kom ide kuli mešid, eh, o sinovi Ademovi, uzmite svoje ukrase kada god hoćete klanjati. Mokrite, znači, uzmite svoje ukrase, znači pokrite svoja stidna mjesta. On dokazuju s tim ajetom da je to šart valjanosti. Međutim, je ispravno da taj ajet ne može ukazivati na što, da je to šart valjanosti. Eh, dok eh, druga skupina učenjaka smatra da nije šart valjanost, nego da je to vađib. A, da, a ako se otkrije, ako se otkrije e, dio stidno, znači stidno mjesto toku namaza, da se ne kvari namaz, dokazuje tu stvari sa hadisom. E, u tom hadisu je došlo e, od Sehl ibn Sada, radi Allahu anhu, hadis mu tefek alih, znači bilježi ga i Buhara i Muslim u svoj, svojim sahihima, da sa, e, Sehl ibn Sad kaže, muškarci su, kaže, klanjali sa poslanika, sallallahu alihi wa sallam, tako što bi vezali krajeve svoje odjeće ispod pasa. E, na svoje vratove. Znači, provuku ispod pasa pa, pa e, zavežu na svoje vratove. E, teško da sad objasnu ovako riječima. Uglavnom, kaže, e, poput, onoga, poput onoga, kaže, kako radi djeca. A kaže, a ženama bi, a ovo, što, ovo je bitno u hadisu, kaže, a ženama bi bilo rečeno da ne podižu svoje glave sve dok se muškarci ne isprave na sjedenju. Znači, ženama bilo rečeno da ne podižu svoje glave sve dok se, sve dok se muškarci ne isprave na sjedenju. Zašto iz kojeg razloga? Zato da ne bi vidjela stidno mjesto od muškarca. Iz ovog hadisa i drugog rivajeta kojem je došlo jel, da je jedna od, od sahabijki rekla za imama koji je bio dječak, jel, kaže e, pokrite jel, stidno mjesto dječaka jer, jer je otkrilo bi se toko klanjana vidjela bi e, na osnovu e, tog i ovog hadisa učinjati zaključe, znači da, da, je, da je šart valjanosti namaza otkrivanje stidnog mjesta, znači ne bi ne bi poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve sellem ovako rekao niti bi reagovala reagovala sahabika onako kao što se spomenulo prije jel, da je rekla uh, pokrite stidno mjesto a nije rekla pokvare nam je namaz obnovimo namaz i tako dalje hele ne su znači taj uh, hadis ukazuje ta dva hadisa ukazuju da u stvari nije šart valjanosti namaza pokrivanje stidno mjesta. Naravno, ovde sad znači, druga vrlo bitna stvar. Šta je stidno mjesto kod žene u namazu? Kod anefija stidno mjesto kod žene u namazu je čitavo tijelo, osim uh, lica, unutrašnjih dijela šaka i gornjeg dijela stopala. Gornjeg dijela stopala. Ne donjeg. Jer donji svakako bude dolu u zemlji pa se ne vidi. Ne gornjeg dijela stopala. Ili donji dio stopala kada žena kada padne na sežu pa, pa digne stopala, donji dio se može otkriti i otkrije se. Hele ne se, znači kod Hanefija, znači stidno mjesto u namazu je čitavo tijelo žene, izuzev lica unutrašnjih dijela šaka, nebanjski, i gornjih dijela stopala. Kod šafija stidno mjesto žene u namazu je čitao njenu tijelu izuzev lica i šaka. Kod hanabijela također isto cijelo, e, tijelo, tijelo žene je stidno mjesto u namazu izuzev lica. Kod njih su e, također kod, njih, kod hanabila je važi pokriti i šake. Dok kod malikija oni dijeli stidno mjesto na dvije vrste. Ono što je stroga obaveza pokriti i ono što nije stroga obaveza pokriti. Znači, aure mogaleza i gari mogaleza, kako to oni kažu. Jel? Uglavnom, e, kod njih, jel, kod njih jel, E, čitavo, čitavo tijelo žene je avret, izuze lica i šaka kao kod šafija. Znači, to taj rezim je, e, ovo je vrlo bitno da se zna, jel, kada govori šta je to stvar stido mjesta. Znači, e, na, na osnovu ovog sad znamo, na osnovu ovoga znamo sada da je u stvari imamo otprilike neka dva stava učenjaka po pitanju pokrivanja stopala. Prvi stav da su stopala avretu namazu i da je vađiv da se pokriju. Na tome je džumhur učenjaka ovog umeta na, na, na, na, na, znači Malikije, Šafije, Hanabile. E, od savremenih učenjaka e, Bin Baz, Albani i mnogi drugi. Rahim e, rahmetullahi. E, drugi stav učenjaka da stopala nisu avretu namaz, Da stopala žene prilikom panjanja namaza, namaza, znači da nisu avret. Što znači da je, odnosno, kažu, ženi je dozvoljeno klanjati namaz od krivenih stopala. Na ovom stavu su Hanefije, što je poznata. Na Hanefije imam Seuri, Muzeni, uh, I ovom stavu naginju Ibn Taymiye i Uthaymin od savremenih učenjaka, Ibn Uthaymin. E, naravno, od najjačih dokaza sa kojima se dokazuje obaveza pokrivanja stopala, e, mimo, mimo postojećih, e, mimo općeg e, značenja gore spomenutog ajetu, znači mimo ajeta koji sam spomenuo malo prije, znači on dokazuju sa dva hadisa, oni znači učenjaci, znači koji su na prvom stavu, džumur učenjaka, e, koji smatraju da je vađiv ženi pokriti stopala u namazu, dokazuju to uh, sa dva hadisa. Prvi hadis je poznati hadis od Umu Seleme radijalahu anha da je posla, uh, da je ona upitala poslanika sallallahu alejhi kaže da li žena može klanjati u košulji mahram? A tu sallallahu mer tu uh, e, fil khimari wal qamis da li žena klanja u, u košulji i i uh, marami? Uh, kaže ako nema izara, znači nema ogrtača koji pokriva ispod pasa nego to prekriva košulja. Pa je poslanik odgovorio, poslanik Salonsan kaže, nema smetnje, jel? La bese, ako pokriva zuhura kademija. Kaže, nema smetnje da klanja u košulji, kaže, e, ako pokriva gornji dio stopala. Ovaj hadis bilježi bilježe Budavud, Hakim, Malik. E, međutim, e, ispravno je da je hadis, e, e kako kaže Dare Kutni, da je hadis Melkuf. Šta Šedat Mekuf, znači da su u stvari ovo riječi Umu Seleme radi Da To nisu riječi poslanika sallallahu wa sallam. Znači od nje se prenosi da je to rekla. A ne od poslanika sallallahu Allahom wa sallam. E, znači e, ispravno da muhadisi, da su malo ne složi na tome muhadisi, da je hadis Mekuf. Čak i šeha Albani kaže da je Mekuf. Iako ga, e, znači, e, sa druge strane ga prihvate. S tim kaže da, e, da ima drugi problem u ovom hadisu, u stvari da da su svi rivajati od umu Muhameda ibn Zejda, a on je ređul neđhul, nepoznata osoba. Prvo tome, znači, ovaj hadis ima dvije mahane u sebi, znači prvo što je me ukup, što znači slab hadis, znači nisto riječi poslanika sam sredne, druga strana znači što ima, što ima međhul, nepoznata osoba, znači zbog ove dvije slabosti, znači hadis je veoma slab i ne može biti dokaz po ovom pitanju. A, e, drugi hadis ako ima dokazuju obavez pokrivanja stopala u namazu, a, e, je to ono što se prenosi u stvari uh, od Ome, uh, hadis, opći hadis od Omer radijallahu anhu, da, da je poslanik sallallahu sa vam rekao, kaže, uh, ma tahtu kabeini fe huwa, uh, men jarra tabahu uh, hujela, kaže, uh, lem jendur illa ilaihi jeom il qiyame, kaže, onako spusti svoje odjeće ispod članaka, ali on ono neće gledati na njeg sunji dan, misli na muškarce. Pa je Umu Seleme radijallahu anha opitala, kaže, a šta je sa ženama? Šta je sa djecom, šta je sa odjećom uh, žena? Znači, e, one spuste ispod članaka. Pa, e, pa je poslanik Stanarka kaže neka spuste jedan pedalj svoj odeću. Pa kaže on, a, e, Umu Selma radila, on kaže, znači onda da će otkriti svoja stopala, da će otkriti se tako njihova stopala. Pa je poslanik Stanarka kaže neka spuste jedan lakat, još više. Kaže ne prelazići tu dižinu. Vola, vola je da, da, da prelazi preko toga. E, ovaj prvi dio hadisa od Omer radila Anhu, o spuštanju odjeće spuštanja za muškarce, to je mutefak ali hadisa. A ovaj drugi dio, ovaj drugi dio eh, hadisa, u stvari, jel, eh, on ga, njega prenosi Tirmizi, i Ahmed i ostali, a u stvari taj, eh, taj dodatak od Umu Seleme, u stvari u njemu ima slabosti. U njemu ima slabosti, Uh, i Ibn Džauzi odnosno uh, Ibn Džauzi uh, kaže da Nafija Eh, da Nafija koji prenosi od Umu Seleme u stvari eh, nije čuo hadisa od Umu Seleme radi Lahana. Znači ima slabost, ima znači, prekid između tog Ravije Nafije i Umu Seleme radi Lahana. Znači hadis je slab. Eh, međutim, neki podupiraju ovaj hadis sa Rivajetom kod Nesaja Malika, koji je ista priča se spominje. Hele, ne se, ako prihvatimo da ovaj hadis prihvatljiv, da je vjerodostojan, Poslije pitam sa koje strane ovaj hadis ukazuje na obavezu pokrivanja žene u nama, stopala u namazu. Uh, ispravno je da hadis govori u stvari pokrivanje žene mimo namaza, jer kontekst priče o tome, mimo namaza. Uh, oni kažu, jel, e, ako je ženi naređeno da pokrije, da pokrije stopala mimo namaza, znači mi, mi babi aula preče da pokrije stopalo namazu. Međutim, i to je upitno, jel? Kako će biti preće? Ako, znači, ispade, znači, ako je ženi dozvoljeno da otkrije lice u namazu, preče da bude dozvoljeno mimo namaza. Znači tu, e, pošto su ovo ibadeti, došle e, strikne hadisi i naredbe, znači e, tu praviti kijas, analogiju, nije, ne može biti, jel, ne može se naći neko pravilo po kojem će ta kijas, analogija biti ispravna. Znači, tako da ovaj hadis ne može upočivati na obavezu pokrivanja stopala namaza. Hele, ne se, ono što je bitno ovdje da, kao rezime da se navede, E, je to da u stvari e, nema jasnog i preciznog e, hadisa dokaza koji ukazuje vjerodostojnog na obavezu ženi da pokri stopala u namazu. I zato stav Hanefija, Ibn Tejmije, Uthejmina i mnogi drugi učenjaka, Muzanija, Seurija, koji su na stavu da je dozvoljeno da, otkri, da klanja namaz sa otkrivenim stopalama je bliže ispravno i nema dokaza to. Ako neko kaže pa dobro, ova, šta je dokaz, da mi govorimo dokazu, da nema dokaza treba pokriti. Šta je dokaz da smije otkriti? Dokaz je to što žena, jel, šta je dokaz da treba otkriti šake, šta je dokaz da treba otkriti lice? Znači, a, po, znači dijelovi tijela a, a, koji, koji je a, vrlo teško pokriti, poput šaka i stopala, učenjaci o njima govore o njihom pokrivanju zbog, a, zbog teške a, mogućnosti da se oni pokriju. Zbog potrebe da budu otkriveni. E, zašto šaka, kako će žena je ići na seždu, kako će držati sa seždi, kako će znači, raditi pokrito namazu ako je budu šake pokrivene. Znači, mogla bi ona izvesti, ali to je vrlo teško. Također, a žena koja kada ode na seždu, pa digne stopala, pa uh, ako je svejedno pokrivena, uh, ako nema čarapa, znači, be, uvijek je mogućnost da se otkriju njina stopala. Hele, ne se, uh, Allah zna najbolje, ne idemo u ova logična zaključivanja, govorimo sa strane uh, dokaza, znači kao što kaže Ibn Temije, jel, pošto, je, pošto je hadis slabo od Museleme, koji govori pokrivanje jel, stopala, kaže ispravno da nema dok da su hanefije bliže e, ispravnom i da žena nije obavezna. Znači njoj je sunet, bolje da pokrije stopala u namazu, ali ako bi klanjala otkriveni stopala, da namaz ispravan i da nije grešna, Allah zna najbolje. Znači postoje drugi stav učenjaka, spomenuli smo ga. E, ono što, e, što ovdje sad bitno se vratim konkretno na pitanje, e, ovdje e, vjerojatno sestra pita, kaže da li, da li treba pokrivati stopala džilbabom ili treba čarapama, jel? Kod oni koji smatraju da je važi pokrit žene, znači, uh, on se između se razišli. Uh, tako da, recimo, šejh Albani apsolutno odbacuje pokrivanje stopala uh, čarapama, kaže to uopšte nije bilo govora, nema toga govora u hadisima, nego pokrivanje se misli da se pokrije, jel, drugom odjećom, džilbabom, haljinom, suknjom, šta ja znam. Uh, Uh, dok drugi učinac kaže svijedno čime će pokriti, da li će čarapom pokriti ili džilbabom, bitno je stopala. Uh, Eh, Helen Neyse, eh, s obzirom da je eh, sa snagi jel, argumenta dokaza da ženi nije važno da pokrije stopala, jel, a, a sunet je pokrit, mu stehabe da pokrije, znači kako god pokrila, pokrila džilbabom ili čarapama, sve jedno je, bitno da ispuni, da ispuni tu, da ispuni taj sunet, odnosno to što, što je preporučeno u namazu, na osnovu ovog stava učenjaka koji smatra da nije važno, Allah zna najbolje. E, sa time bi završili ovo